Monday. Today is the entering Vasa day of Sangha. It's such an auspicious day, usually as tradition, the devotees would come to the monastery to offer the requisites for Sangha, such as robes, food, medicine, kuti facilities, flowers, candles, etc. for Sangha with the wish that Sangha can be comfortable in living and peaceful in practicing. Devotee also listen to Dharma and gain some Kusala Karma for better lives and liberation. This year, the COVID outbreak spreads all over the world, brings so many sufferings and preventions to people, and devotees could not perform our offering traditionally as wishes. Luckily, Thanks to the compassion of Bande and the internet, we still could see Bande, a very venerable Sangha, to whom we could pay respect, observing the precepts, listen to the Dharma talk and meditation guidance. We also would like to accumulate wholesome deed and Dana Parami. So Bande, please allow us to offer the allowable requisites equivalent to 3,745 US currency. We shall pass to your capilla, Mr. Chau. Whenever Bante need anything, please let him know. He will arrange for Bante. With this merit of 72 people and families who joined this offering, we sincerely wish we could attain Nibbana as quick as possible and as easy as possible. Someone wishes to attain Nibbana in this very life, and if there is another life, she only reborn where she can interact with the Dharma practicing only. Someone has COVID infection and wish to overcome and recover soon. Most of us wish on the way to Nibbana May we be free from all the akusala vipaka that has been done and will have done in the future. And in whatsoever conditions, we also could practice the Dharma easily and successfully. May Bante give the blessings on our wishes to be fulfilled. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sukhi, hodhu, nibbana, sappachiyo, hodhu. Okay. Now we can start the matter, right? Yes, Monday. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu buổi giảng ạ. Okay. Today is a wasa day. Wasa have uh, two types of wasa. This, if we start today, this is the first wasa. So from today until three months, we need to stay in the monastery if uh, we don't have a special reason. Special reason means uh, inviting him from the people, devotees, uh, basically three things to listen Dharma, to donate, to see bhikkhus. With this three reasons, if uh, devotees invite, we can go up for seven days. If not, uh, we have to stay in the monastery, within the monastery the whole three months. Especially downtime must be in the monastery. So this is the first vasa. Second vasa is uh, uh, late one month. Uh, after one month, we start to do vasa. So we can do first three months or second three months. So if we do first vasa, uh, we can accept katina. If one bhikkhu do in the second uh, does second vasa, cannot accept katina. Okay, this is a saying about wasa. Yes. À, ngài nói sơ về cái ngày hạ tăng hôm nay là ngày vào hạ của chư tăng thì hạ có hai loại đó là hạ thứ nhất là bắt đầu từ ngày hôm nay kể đi cho đến 3 tháng sau và nếu không có việc gì đặc biệt thì à, tất cả chư tăng sẽ nhập hạ vào cái hạ thứ nhất này ừ. và trong suốt 3 tháng hạ thì à, ngoài cái việc được thỉnh mời bởi cư sĩ khi mà họ muốn nghe pháp khi họ muốn cúng dường và khi họ muốn gặp chư tăng thì chư tăng có thể rời cái rút xứ của mình đi trong vòng 7 ngày phải quay trở lại và nếu ngoài những cái lý do trên không có gì đặc biệt khác thì không được đi và ở suốt 3 tháng như vậy và cái hạ thứ hai là nếu ai không có cái à, điều kiện để nhập hạ kịp trong cái thời hạ đầu tiên thì có thể nhập trễ một hạ và ai vị nào mà nhập hạ thứ nhất thì có thể à, dự lễ Kathina được các cái phước báu của Kathina còn vị nào mà nhập hạ thứ hai thì không thể dự lễ cũng như có những cái phước báu của Kathina So we stay here uh, from the last year until now, never go out <laughs> because of COVID. <laughs> Oh. So normally uh, before was uh, we would go around, but uh, now not so much different. Always staying in a monastery. Và tôi đã ở trong cái thiền viện <laughs> này 3 năm liên tục không có đi đâu rồi bởi vì Covid. Và thường thì trước hạ thì chúng tôi đi khất thực hay đi đây đi kia nhưng mà bây giờ do covid cho nên không có đi đâu hết và do vậy nó cũng giống như là an cư vậy nó không có gì khác biệt mấy So normally we need to stay sometimes. Uh, I think within the monastery, maybe because of that, the Buddha laid down punya rule to stay in a monastery. So uh, sometimes uh, may have a chance. Uh, Uh, to practice. Uh, so some are learning Tibrika, learning Pariyati, some are learning meditation. So without going anywhere, without having in mind, uh, which is wishing to go out. So practicing is uh, maybe more effective. Normally, uh, after some time, so we want to go out. So in the Vasa, we cannot go out. So, uh, bhikkhus uh, focusing for learning, focusing for practicing the whole three months. <coughs> Và Đức Phật ngài chế cái cái luật này để chư tăng có thể ở một chỗ trong thiền viện lâu dài thì cũng có cái lý do và có cái hiệu quả đó là à, chư tăng có thể tập trung vào cái việc thực hành pháp việc học pháp hơn do không có được đi đâu cả và không có cái tâm à, hướng đi đâu cho nên tập trung nhiều hơn vô cái việc thực hành và do vậy nó được hiệu quả hơn và à, chư tăng chư tỳ kheo à, và nhờ như vậy cho nên được phát triển trong pháp của mình do ở một chỗ So, our monastery uh, locked down. So, no one allowed, no, no one is allowed to come in, uh, coming out. So, because of this, uh, we are uh, feel safe quite much. Until now, all we are safe. So I'm not seeing much news. Uh, so staying in the monastery, uh, not so much seeing news. So for me, uh, just hearing some news, not not much practically seeing who, who are suffering. So Yeah, COVID is uh, very difficult to be avoided, but uh, uh, you need you need to have ability to stay quietly. Uh, it is a better way to be safe. Và thiền viện của chúng tôi ở đây đã um, phong tỏa từ đó đến nay không được ai không ai được ra được vào do vậy mà chúng tôi rất là an toàn an ổn cho đến tận hôm nay và tôi không có đọc nhiều tin tức không có thấy nhiều cái vấn đề xảy ra trước mắt mặc dù thỉnh thoảng cũng nghe những cái tin này tin kia nhưng mà không có thực thấy à, như là đi ra ngoài và covid thì quả nhiên là rất là khó khăn rất là nan giải à, tuy nhiên à, nếu mà quý vị chịu khó ở yên một chỗ à, yên tĩnh thì cũng có thể được an toàn so staying in one place sometimes we can learn something effectively uh, sometimes uh, may have a benefit uh, but uh, I think uh, something different is our monastery is white so can go around many places. May not be in uh, uh your home. Mm. Và ở yên một chỗ tại cái chỗ ở của mình thì chúng ta sẽ học được một cái điều gì đó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. À, nhưng mà à, ở cái thiền viện của chúng tôi đây thì nó rộng rãi cho nên có thể đi qua đi lại cũng dễ dàng cũng thoải mái Ờ, nó có thể là rất là khác so với quý vị ở nhà phải ở nhà thì nó không có được rộng rãi như vậy cho nên cũng khá là khó khăn cho quý vị So Uchikama, uh, we have done in the past. We don't know Pacha. Uh, we need to do proper action. Proper action means our effort and wisdom how to overcome this crisis và những cái nghiệp nào trong quá khứ mà chúng ta đã làm khiến cho nó xảy ra như ngày hôm nay chúng ta không thực sự biết tuy nhiên chúng ta cũng cần phải có những cái hành động thích đáng à, để vượt qua cái sự khủng hoảng cái cuộc khủng hoảng này những hành động thích đáng đó là gì đó là bằng với cái nỗ lực và với trí tuệ so uh, there is one jataka named Benjauda. Benjauda is a prince who has five weapons, five kinds of weapons. So he went to the Takasila city to learn education, uh, which which uh, should be learned by the princess. After learning, you need to go back home, but uh, have to across forest. In the forest, there is a, a demon. Uh, có một câu chuyện tiền thân tiền trong Chataka à, tên là Pancha Pancha Panchabuddha là tên của một vị hoàng tử. Vị này có năm loại vũ khí và khi lớn thì vị đó được gửi đi đến trường đại học Takasila là nơi mà dạy cho các hoàng thân quốc thích để học các cái môn học. Ờ, và sau khi học xong thì vị ấy trở về và đi ngang qua cái khu rừng. Và trong khu rừng đó có một con quỷ dạ xoa. So that demon a very famous, very cruel. Whoever go into the forest, you will eat. So surrounding people know about that edema. So when Benjahuda um, is about to cross that forest, uh, many people give notice not to go to that forest because of the danger of edema. và cái con quỷ dạ so này nó rất là hung dữ và nó nổi tiếng khắp nơi ai xung quanh cũng biết và bởi vì khi mà ai đi băng qua khu rừng này thì đều bị nó bắt và ăn thịt hết và khi vị hoàng tử Panchavutra này sắp đi qua thì nhiều người cũng cảnh báo và ngăn cản ngài đừng có đi vào vì con con quỷ đó rất là hung dữ I don't know what is in his mind, but anyway, he is a bodhisatta. the Buddha to be. So normally they are knowledgeable. Uh, also, they want to they may want to solve problems of people. So go into the forest without listening others' speech. He saw very big demon, body is sticky, like iron, like a, uh, like a ball Bhikkhus arms bold, It means very big. Uh, the body is very high, like a palm tree, like a coconut tree. So, so demon's body is such big. Hmm. Và tôi không biết cái tâm thế của vị hoàng tử này như thế nào nhưng mà đây chính là Đức Phật, um, à, tức là Đức Phật sẽ thành của chúng ta. Và thường thì chư Bồ Tát các ngài có trí tuệ và các ngài muốn giải quyết những cái vấn đề của thế gian cho nên ngài không nghe theo lời khuyên của mọi người và quyết tâm đi vào khu rừng thì cái thân thể thân hình của con quỷ này nó rất là to lớn như là cái cây thúc nốt và nó tròn và nó dính nó có cái sự dính chặt so Bodhisattva never afraid demon So he shoots with weapons like arrows, the sword, uh, different kinds of weapons, or a stick uh, on the demon's body, uh, never paying uh, for the demon. Và Đức Bồ Tát ngài không hề tỏ ra sợ hãi và ngài dùng tất cả những cái loại vũ khí của mình để chiến đấu với con quỷ dạ soi như dùng tên để bắn nó dùng kiếm để đánh nó nhưng tất cả những cái vũ khí của ngài khi mà chạm tới người của con quỷ thì đều bị dính chặt trên người nó mà không hề gây đau đớn thương tích gì cho nó At that time, no weapon is useful, for it's Isabda punched uh, Dima with the right hand. Uh, right hand also stick on the body. Or rather, left hand. Uh, left hand also stick on the body. I'd rather kick with with the right leg. I'd rather left leg. So or I stick on the body, on the demon's body. I'd rather um, butt it with the head. So or I stick on the demon's body. He is like a child uh, on, on the mother's uh, mother's chest. Um không còn vũ khí gì hết thì ngài mới dùng tay ngài đấm vô con quỷ ngài dùng tay phải đấm vào thì tay phải liền bị dính vô người nó rồi ngài dùng tay trái ngài đấm thì tay trái cũng bị dính cũng vậy ngài dùng chân phải chân trái đá thì tất cả hai chân đều bị dính rồi không còn cái bộ phận nào thì ngài dùng đầu ngài hút vô nó thì đầu cũng bị dính vô trong da của con quỷ lúc đó trong ngày giống như một đứa trẻ mà ở trên ngực của một người mẹ vậy So he didn't afraid, didn't show any fear. So the man surprised. So not like the other people. This one is very brave. So he asked the question. So why you are not afraid? Uh, và lúc này con quỷ nó rất là ngạc nhiên nó thấy ngài không hề tỏ ra một chút sợ hãi và nó nghĩ ồ cái con người này rất là dũng cảm rất là can đảm không giống như tất cả những người khác và nó hỏi ngài tại sao là người không sợ gì cả so there are two reasons one reason is uh, uh, I, I was not afraid of you because there are two reasons. One reason is inside me there is a Vajira, Vajira diamond. Vajira is a kind of uh, diamond, usually uh, which uh, King or Deva hold that's this kind of weapon. So let's say diamond. So if you eat me, uh, you will not digest. You also will die. So Actually, not have a real diamond. Only he, he mean wisdom he has. Uh, so uh, how to be diamond, I don't know, but uh, possible reason is uh, uh so maybe understanding karma and karma result. So if we understand the karma and karma result, if you harm me, you, you you do bad things uh, like a killing, uh, you also will suffer. So although we revenge or not, it is something the nature of karma. Và Ngài trả lời rằng ta không sợ ngươi bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là do trong người ta có một loại vũ khí đó là Vichira, tức là một loại vũ khí bằng kim cương bất hoại thường cái loại vũ khí này chỉ có vua trời mới có thôi nếu mà nhà ngươi ăn ta thì ngươi cũng sẽ không tiêu hóa nổi và do vậy ngươi cũng sẽ bị chết mà thôi thật ra trong người ngài không có có cái vũ khí đó thật nhưng mà ý ngài à, ẩn dụ đó là cái trí tuệ của ngài à, tại sao ngài ẩn dụ như vậy thì tôi cũng không hiểu lắm nhưng mà có thể đó là cái trí tuệ về nghiệp và quả của nghiệp và nếu một người nào à, làm cái điều xấu thì cũng sẽ bị đau khổ bởi vì cái luật nhân quả nó xảy ra tự nhiên như thế. So another reason is uh, uh, saying that ekasamai atabhawe ekamarana niyadameva. In this one body, in this life, that one time is always. So because of that, that's the reason I don't afraid of you. I'm not afraid of you. Và lý do thứ hai là đối với cái thân thể này, đối với cái cuộc đời này thì nó chỉ có chết một lần mà thôi. Do vậy mà ta không có sợ nhà ngươi. So everybody will die one day. It is very sure. Tất cả chúng ta sẽ phải chết một ngày nào đó và đây là một điều chắc chắn. So another day is a, a bit similar to this meaning. We always recite. Panadipada Viramani Sikabran Samariyami. Panadipada. Uh, these words are and combining what? Two words are joining. Pana and dipana. Uh, dipada. Pana is a, uh, as a concept, a being, as a ultimate reality, as a Abhidhamma term. Abhidhamma term, uh, it is a life or life of faculty. In Bali, we call it Jivida. And dipada is uh, uh, letting fall down quickly. That means uh, to die quickly, to stop quickly. Means uh, life, although someone not kill us, it itself have nature to die. Only it is slow. If we uh, we encounter killers, we have killers. Uh, we're dying just faster. So, Panadipada means uh, uh, one, make, make uh, the being or person uh, to fall down quickly. So, it is uh, uh, the nature of life. It means a killing. <clears throat> à, có một lý do khác rất là gần với cái ví dụ mà ngài nói tới đó là à, chúng ta hay đọc cái giới thứ nhất là ừ, nguyện cho con tránh xa cái sự sát sanh đó là panatipata tức là ừ, đây là cái à, cái mạng sống cái chữ này nó có nghĩa là làm cho làm làm cho mạng sống rớt xuống nhanh mạng sống của chúng sanh rớt xuống nhanh thì cái bản chất của cái mạng sống của mỗi chúng sanh dù không ai giết thì nó cũng sẽ chết nó là có bản chất sẽ à, bị chết và nếu có kẻ nào sát hại thì cái nó rơi xuống nhanh hơn mà thôi à, và như vậy Bana ta là người làm cho mạng sống chúng sanh rất nhanh rớt đi một cách nhanh chóng đó là giết So because of this uh, life is always dangerous. Uh, but uh, although we can overcome this, uh, there may still have many problems. So naturally, life is not stable. bởi vậy cho nên cái cuộc đời cuộc sống này nó rất là nguy hiểm do dù chúng ta có vượt qua được một vấn đề thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề khác và nó không có ổn định an toàn because of this uh, if we focus on life very much uh, sometimes uh, we are depending on something unstable. So we cannot be stable. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta tập trung hướng tâm lên cái đời sống này quá sức thì chúng ta đang dựa trên một cái gì đó nó không có ổn định. Because of this, uh, only when we are alive, we should practice like dana, sila, samadhi, panya. Those are more, stab- more stable than life. For the life, not just the life, everything in the world, we need to practice, we need to think. As a nature, embodiment, dukkha, suffering, not a non-self. you. chỉ là khi chúng ta còn sống thì chúng ta nên thực hành các cái thiện nghiệp như bố thí trì giới hành thiền và tu tập trí tuệ và chúng ta nên thấy bản chất của tất cả những cái khía cạnh các vấn đề của đời sống đó chính là vô thường khổ và vô ngã So ever we reflect, if we do such good deeds, although everything in the world is not stable, because of knowledge, because of understanding, our mind can be stable. Và nếu chúng ta thường xuyên quán chiếu và làm những cái điều thiện lành trên thì dù cho những cái vấn đề trên thế gian và bản chất cuộc sống là không ổn định là dao động bất an thì tâm của chúng ta cũng sẽ được an. So that knowledge will lead to nirvana, which is stable và cái trí này nó sẽ dẫn chúng ta hướng đến niết bàn niết bàn là một cái đối tượng rất là à, an ổn So now, like the pandemic is uh, us. So sometimes the fear is good to encourage us to practice. Pardon me, I couldn't hear well the first sentence, Bante. Uh, ah, yeah, pan, uh, now pandemic or COVID-19 yes, yes. is uh, threatening, uh, threatening us. Yes. So, uh, so some kind of fear with the wisdom is good. So, we encourage us to practice Dharma to stay with the Dharma. Và như bây giờ cái đại dịch nó đang đe dọa đến chúng ta thì chúng ta có thể khởi lên cái sự sợ hãi, kinh cảm liên hệ với trí tuệ và điều này khiến cho chúng ta chú tâm hơn đến cái việc thực hành pháp, à, sống với pháp. So we will make efforts we will use our knowledge to overcome any suffering in life. But we should also understand life is unstable. Need to contemplate as a nature, environment, dukkha, suffering, another, non-self, to produce our knowledge more and more. Và chúng ta sẽ nỗ lực khởi lên sự nỗ lực tinh tấn và sử dụng trí tuệ để vượt qua những cái khó khăn mà chúng ta phải đối mặt tuy nhiên chúng ta cũng nên hiểu bản chất của đời sống thì nó luôn luôn là vô thường khổ và vô ngã và càng ngày càng hiểu thì nó sẽ làm cho trí tuệ của chúng ta mạnh mẽ hơn so we should be like a Panchauda wanting into fights bigger enemies uh, Main weapon is understanding in one life that comes one time. It is ever sure. Và chúng ta cũng hãy học Ngài Bồ Tát uh, à, Pancha Uta là chúng ta đánh lại các con quỷ to lớn với những cái vũ khí và nhưng mà chúng ta biết chắc chắn rằng là có một cái loại vũ khí bên trong không có thể nào bị tiêu diệt được đó chính là cái trí tuệ và trí tuệ hiểu rằng đời này chỉ một lần chết mà thôi. Okay, so uh, we should stop for that story. Uh, so just uh, I remember, or I want to i just remember to talk this story <laughs> based on condition we are having. So uh, we will move. Uh, another topic uh, related to meditation about uh, controlling faculties, how to increase effort. Và chúng ta dừng cái câu chuyện này ở đây tại vì tôi nhớ tới vì khi chúng ta đang nói về cái hoàn cảnh những cái hoàn cảnh điều kiện hiện tại của chúng ta cho nên tôi nhớ tới câu chuyện này và kể thì bây giờ chúng ta sẽ à, trở lại cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay đó là làm thế nào để cân bằng năm cái quyền trong việc hành thiền đó là tính tấn niệm định tệ làm thế nào để khởi lên cái uh, quyền tức là cái sức mạnh tinh tấn trong khi hành thiền so uh, we are teaching how to increase our effort especially when we are lazy in the practice uh, when we are sleepy, not interesting. So at that time, we need to use those ways to increase effort. Chúng ta đã nói về làm thế nào để phát triển sự tinh tấn trong khi hành thiền, đặc biệt là khi chúng ta bị lười, nhát, dễ vui, không muốn thực hành thiền là làm sao để vượt qua được cái khó khăn này bằng cách khởi lên cái tinh tấn. So in the previous time, we have finished one to five, I think. Now six. So reflect on the superiority of the Dicha Buddha. So the Dicha Buddha is very superior, very great, very wonderful. If you reflect about that, so you may be able to produce effort to practice meditation, to practice Dharma. Và hôm trước chúng ta đã nói về năm cái cách khởi lên tinh tấn và hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về cái cách thứ sáu đó là chúng ta quán chiếu về cái ân đức phẩm chất của Đức Phật là bậc thầy của chúng ta. Ngài là một vị thầy rất là tuyệt vời, rất là vĩ đại và Ngài đã thực hành pháp rất là tinh tấn So number seven, reflect on the superiority of clan or caste. It means the Bodhisattva clan, the Bodhisattva caste. The Bodhisattva clan is a second clan. So if someone has higher clan or high clan, high caste, no must be energetic. Uh, should not be lazy one. và cái tiếp theo đó là quán chiếu về cái dòng dõi cao quý à, dòng dõi ở đây là dòng dõi của đức phật đó là dòng sakya à, là dòng thích tử và nếu mà ai ở trong cái dòng dõi cao quý thì người đó không phải nên dễ vui lười nhác mà phải nên là những người ưu tú những người có những cái nỗ lực to lớn Number eight, reflect on the superiority of Dharma friends. So it means uh, like Bhante Sariputra, Bhante Moggallana, those are Dhamma friends. So they are very energetic, very diligent. So if we reflect those people, superiority of those practitioners, we may be able to produce our effort. Well. cách thứ 8 là chúng ta quán chiếu về cái sự cao quý hay là sự vĩ đại của những bậc thiện pháp hữu thiện bạn hữu như là ngài à, xá lợi phất ngài mục kiền liên đây là những thiện bạn hữu rất là đặc biệt và vĩ đại à, các ngài đã nỗ lực tinh tấn siêng năng không ngừng nghỉ để đạt tới những cái phẩm chất cao quý trong pháp Number nine, not associate with one who is lazy. So, <laughs> uh, number 10, associate with one who makes effort. So, uh, normally, if based on association, based on friends, uh, many may, may follow friends. Uh, so, because of this, uh, we need to be careful about the association. Uh, no meaning is just uh, something speaking. So uh, uh, mentally associating, always approaching. If so, those people uh, may affect it for us. because of this, even any environment, you should try, if you want to produce your effort, you should try to associate, you should try to talk, with those people who has effort. Và cách thứ chín là không nên thân cận với những người lười biếng dễ vui. Thứ 10 là nên thân cận với những người nào tinh tấn chuyên năng. À, như vậy thường chúng ta là hay bị ảnh hưởng bởi bạn bè và bạn bè của chúng ta à, không chỉ là à, chúng ta chơi không mà bằng cái cách tiếp cận à, bằng tâm hay là bằng cái cách tiếp cận họ thường xuyên thì chúng ta cũng dễ dàng bị ảnh hưởng cho nên hãy cẩn thận với những cái người bạn à, xung quanh mình với những người nào mà mình thân cận hay tiếp cận bởi vì cái sự tiếp cận đó nó có một cái sự ảnh hưởng nhất định đến chúng ta và trong bất kỳ cái môi trường nào cũng vậy. So if you stay in your home you may not be able to get up like 3.30 or 4 o'clock. But if you go to retreats, uh, many people wake up at 3.30 or 4 o'clock. So at that time, if you associate with those people in the retreats, uh, to wake up early morning, like 3.30, is not so difficult. But maybe at the home, it is difficult. và do vậy mình muốn siêng năng thì mình phải tiếp cận cái người siêng năng để mình mà học theo à, giống như khi mà bạn vào cái khóa thiền á thì bạn có thể thức dậy 3 giờ rưỡi 4 giờ vì những người xung quanh họ cũng thức dậy 3 rưỡi 4 giờ trong khi ở nhà thì mình không thể làm được cái điều đó cho nên ở gần những người siêng năng thì mình cũng sẽ siêng năng lây Number 11 So to incline to have effort. Although you are standing, lying down, walking, sitting, anytime, you should wish. You should have a wish. I want to be energetic person. Just want to be. So if you want to be, it's, possible to be. So uh, we may learn the Buddha's sleeping. So the Buddha sleep uh, uh, at the last watch of the night. You should divide the night into three first watch, second watch, and last watch. Only in the last watch the Buddha sleep. Before sleeping, uh, usually the Buddha have the Buddha has uh, otana perception of wake, uh, waking up, uh, perception of getting up, produce will produce uh, ability to wake up early morning. So only when the Buddha uh, near to passed with this perception. Another thing is uh, when the uh, is harmed by Devadatta. So because of something sickness, uh, injury, lying down, uh, not have such perception. So in the other time, before sleeping, uh, have uh, uttanasana, perception of getting up, perception of waking up. So uh, it is also one practice, Jagariya New Yoga, practicing to be awakened. So, but anyway, this is a kind of inclination to produce effort to wake up early morning. Yeah, chúng ta hướng đến cái sự khởi lên muốn khởi lên tinh tấn siêng năng à, bằng cách khi đi đứng nằm ngồi trong tâm chúng ta cũng hướng đến cái việc tôi muốn trở thành một người tinh tấn siêng năng thì chỉ với ước muốn thôi thì à, các bạn cũng có thể trở thành à, do khởi sự ước muốn trước và từ từ các bạn sẽ siêng năng tinh tấn theo sau và học hỏi cái hành của Đức Phật Đức Phật ngài à, chia đêm thành ba canh và ngài chỉ ngủ vào canh canh cuối và trước khi ngủ thì ngài khởi lên cái Uttana Sanya là tưởng hướng đến sự thức dậy tức là trước khi ngủ ngài đã hướng đến cái sự thức dậy rồi và ngài ngủ có một canh và trong suốt cuộc đời của ngài ngài đều đặn như vậy chỉ có khi mà ngài nhập niết bàn cái đêm cuối cùng ngài nằm xuống và ngài không có thiết lập cái tưởng thức dậy nữa à, và một lần hình như là ngài bị bệnh do bởi à, đề bà đặt ra à, hại làm cho bị thương thì ngài nghỉ ngơi chứ ngài không có dậy buổi sáng sớm còn lại là suốt đời của ngài luôn tinh tấn như thế so during meditation if you think uh, uh, very loosely practicing so just uh, you trying to have a wish i want to make effort a little, little bit more I wish I wish to be energetic a little bit more. So if you incline in this way, so meditator's inclination is quite powerful. So you will be energetic. Và trong cái việc hành thiền nếu mà bạn thấy mình chậm tiến quá thì bạn có thể khởi lên cái ước muốn là à, tôi muốn tinh tấn hơn, tôi muốn siêng năng thực hành thiền hơn cái, tâm mà của người thiền sinh á cái ước muốn nó rất là mạnh mẽ và bằng cái sự ước muốn này nó sẽ khiến cho sự thực hành của bạn thêm được cái tinh tấn If you are sleepy, so if you want to wake up, just you tell yourself occasionally, I want to wake up. I want to be awakened. So it is impossible to produce, to be awakened và nếu mà bạn thiền mà bị buồn ngủ thì thỉnh thoảng bạn cũng nhắc bạn chính mình à, à, tôi muốn thức dậy tôi muốn tỉnh táo tôi muốn à, tỉnh thức thì bằng cái sự nhắc nhở ước muốn như vậy thì từ từ bạn cũng sẽ tỉnh thức But uh, uh, too much pushing is no good. Uh, suddenly to be awakened uh, too much producing effort is also no good, especially in meditation. Nhưng mà thúc đẩy mạnh mẽ quá, khởi lên cái nỗ lực tinh tấn thái quá nó cũng không có tốt, đặc biệt là trong việc hành thiền. So, uh, because effort is need to be balanced by concentration. So, peaceful effort uh, need to be balanced. And uh, so balancing is good. So if it is a little, bit, one is a little bit more in the concentration stage, in the samatha stage, peacefulness, more peacefulness is okay. It is also allowable. So uh, if it is peacefully going, so it is better no need to worry. But some meditator, they think, oh, it is not like walking, so comfortable, they think. <laughs> So they want to produce effort. Balancing may be broken. À, và bởi vì trong cái việc mà thực hành thiền á, thì tinh tấn nó cần phải được cân bằng bởi định định là gì là một là cái trạng thái an bình vô bình lắng dịu và nhất là trong cái việc thực hành thiền chỉ thiền định á, thì chúng ta cần cái yếu tố định này nhiều hơn tức là cái sự an bình lắng dịu à, và nếu mà nó nhiều hơn một chút thì vẫn được vẫn cho phép chứ không phải như một số người nghĩ là khi mà họ cảm thấy họ an bình họ thoải mái nhẹ nhàng quá thì họ cảm giác như họ không có đang làm việc như vậy à, họ cứ ừ, thêm gia tăng thêm cái sự tinh tấn lên thì nó trở thành thái quá và nó bị phá vỡ cái sự cân bằng. Okay, these are ways to produce effort. Và đây là so, mà tạo ra tinh thần. We ừ, will interview uh, until 7.15 uh, because uh, after that uh, something I need to do. Mm. Now, uh, time? No. Uh, no, Myanmar 7, 7 o'clock. Another uh, 7, uh, 8. So another like 12 minutes. Yes, and, and I okay. am bây giờ sẽ qua cái phần trình pháp và ngài có thời gian đến bảy rưỡi à, à xin lỗi bảy giờ mười lăm chúng ta còn khoảng mười hai phút nữa Bảy giờ mười lăm giờ của meeting ạ. À. Uh, this is uh, of Salais Anicca Sampana. Ah, okay. And I would like to express my deep gratitude for your teaching of the five controlling faculties. I had been uh, in a state of being lazy and didn't understand why. After listening to Pante teaching, I am like a sick person who gets the right medicine and become healthy and awake again. Thank you very much. My daily schedule that I have been meditating for the past few days as follows. Session first, um, 7 a.m. to 10 p.m. walk 30 minute session. Second, uh, 1.30 p.m. to 4 p.m. walk 30 minute session. Third, 6 p.m. to 8 p.m. Uh, this is day, her daily practice. In first session, when I sat down, closed eyes, turned my mind to the touching point at the nose, I saw a little light in front of the nose. A while later, the light shines brightly to my face. But if there were wandering thoughts, then the light became weaker. Then I focus again on the breath at the touching point, and about 30 minutes later, the lights were steady and clear till the end of the section. Sometimes the light also were weak due to being distracted of wandering thoughts but I notice it very quickly and turn to focus on the light. If I sit in a bright place where the Asian light, the nimitta, will be as bright as the sun, but if I sit in the dark, it will not be as bright as that. In the following meditation session, after five ten minutes, I could see the bright light. When I was able to stay, stay on the light, I have a very peaceful feeling and I feel I have a strong concentration because the monastery where I live is, is repairing the steel roof. The noise is very loudly, but my mind was not shaken or annoyed. Only when the sound was too loud, the mind at the heart vibrated a little bit very quickly, then it turned to normal. But if the sound made by people, even a bit loudly, I got scared and the mind paid attention to the place where the noise came from. Because my mind has usually have fear and when it's afraid of something, it creates image, imagines many scary things, pictures in the mind. That's why I also afraid of letting the mind to do something Please guide me what to do next. Thank you very much. You are practicing is correct, correct. But the problem is uh, uh, it is noisy. So if it, the noise is too loud, and so your mind is uh, like fighting, uh, going to noise and going to breath meditation object. So uh, too much pushing uh, to do against to a fight do do fight uh, loud and noise it is no good uh, normally you should not practice uh, meditation in in those uh, noise uh, place or noise time uh, you may do in the other time another thing is emotion uh, about you are in this time a little high, just you should understand that this time is normal. The mind is a bit sensitive. Uh, after overcoming, after having a stability, it will be okay. Mm. Và nghe okay. nói cái thực hành của cô thì đúng rồi nhưng mà chỉ có cái vấn đề là nó bị ồn quá thì nếu mà cô không có thể sắp xếp được thì không nên ngồi thiền ở chỗ quá ồn bởi vì khi mà mình định tâm cố định tâm cái tâm mình phải chiến đấu để chống lại cái tiếng ồn á ừ. thì nó sẽ không có nó không có ổn lắm à, và thứ hai là về cái cái cái cảm xúc sợ hãi thì thường cái tâm của thiền sinh ở cái giai đoạn này nó rất là nhạy cảm và do vậy à, bất cứ những cái cảm xúc nào khởi lên thì mình nên chấp nhận nó và và như là đừng có để ý tới nó nhiều quá và khi cái định mạnh hơn và ổn định hơn thì cái à, những cái cảm xúc này nó sẽ cân bằng trở lại so she has practiced uh, ờ, last week with one day about five uh, eight hours so should she uh, go to next step or do again the same uh, next step, do go to next step. Ah. So usually uh, usually after within within a few minutes after sitting, so need to have light. Uh, should have ability to maintain like a two hours, three hours, three thirty, like that. Uh, so if you generally if you have a of time, uh, it is quite enough. Another thing is uh, uh, within those periods, there are some periods absorbed into the light, means not having any other thought, no meaning noisy, noisy coming. So it itself not have any other thought. It is absorption. So you need to accept absorption and you need to have a, such a long time maintaining the light. So usually if you have this situation, it is already to go to next steps. So if you have uh, those uh, situation, you may tell me and what is the next steps. Dạ, yes, okay. Yeah, dạ, cô có hỏi là cô đã hành một ngày 8 tiếng và như vậy thì có đi tiếp hay là vẫn hành tiếp như vậy? Đi bước tiếp hay hành như cũ thì Ngài nói nếu mà muốn đi cái bước tiếp theo thì thường thì xin ngồi xuống chỉ uh, vừa ngồi xuống và hơi thở là có ánh sáng và có thể duy trì cái ánh sáng đó trong vòng 2 tiếng 3 tiếng 3 tiếng rưỡi vâng và trong suốt cái thời gian đó ánh sáng nó vẫn ổn định nó không bị phóng tâm tức là có tiếng ồn nhưng tâm không bị dao động không phóng ra tức là không bị những cái suy nghĩ lăng xăng ừ, và tâm nó bị nó chìm vô trong cái ánh sáng thì như vậy gọi là ừ, an chỉ định là chana thì um, nếu mà cô có được những cái điều kiện như vậy thì có thể trình với ngài thì ngài sẽ dạy cho tiếp theo Is it, uh... oh, oh, Maybe another question you can. Oh, yes, okay. Another question uh, also uh, the one who interviewed with Pante last week, uh, Chita Wicha. Uh, uh, uh, Venerable Sir, I would like to report med med my meditation last week. Every day I set two sections on Monday uh, afternoon, two and a half hour, late night, one and a half hour, Tuesday, afternoon, three hour, night, one hour, Wednesday, one and a half hour, and one hour, Thursday, two hours and two hours, on Friday, three hours, 15 minutes, and two and a half hours. Now I meditate at home. My family has many people and has a lot of noise. So I haven't meditated to 3.5 hour and 4 hour per session yet. Briefly, last week, my longest session each 3 hour and 15 minutes and many 2 hour sessions. I could focus on the light longer time. I had less wandering thoughts and feeling of the body. Meditating in the late night were better than meditating in the afternoon because it's quiet and I didn't use the earplugs and I must. It was easy for keeping my mind on the light so longer and deeper. Yesterday I sat two sessions the first were 3 hours and 15 minutes. When I closed my eyes, Nimitta were at the touching point. I focused 5 to 10 breaths. The Nimitta were more brilliant and smaller. The first 5 to 10 minutes, I felt numb at under the nose and upper lips. Nimitta stick tight at the touching point, and I had a strain on my nose wave, same as a small balloon, was stick under the nose. I said to myself that I should use my mind to feel the touching point of the breath, and then I didn't feel that anymore. At that time, my breath was so long and fast. Um, I said to myself that may the breath be peaceful, may the mind calm down. Then the breath was slower and lighter. Following several instruction, I kept my mind on the light and kept my mind in the balanced way. I focused on the light softly about 10 minutes. The mind and the light become one at the touching point with the outcoming spread. The light were more brilliant and shining wider. It was very peaceful. It covered all my body and the room. Although I felt happy and interested, but I tried to keep my mind on the light in a balanced way. I didn't feel my body nor the pain during the long sitting. My back was straight and sat peacefully in two hours. I didn't have a wandering thought in one hour, and I didn't know the bread was there or not. After that, because of thinking about the bread, finding the bread a little, so I had a wandering thought, found the bread fast but softer, even though there were loud noises outside, but my mind had still focused on the light. I wasn't out of the state. The second session, I said two hours and a half. This session was the same as the first session. I had a slump and tower one time, but not much. Near the end of the session, I had wandering thoughts many times, so the light became darker. And then I concentrated again, so the light shined again. Was it because of wandering thoughts, so the light became darker, and I was out of the concentrated state one day? I respectfully ask you to teach me the next step. Should I continue to focus on the light longer with three hours and half hours, or I can go to next step? If I have enough quality, please take me to the next step. Thank you so much. Richmond good heaven. Okay, so uh, your meditations are quite good. Uh, so maybe in, uh, enough uh, to go to next step and what teach. So if uh, uh conditions noisy, so you may not be able to do very long time. Uh, short time quite okay, like one hour, two hour. So if a um, long time in a noisy place, it will be difficult. Mm. À, thiền của con thì khá tốt có thể đi cái bước tiếp theo thầy sẽ dạy và nếu cái chỗ của con thiền nó bị ồn quá thì con không cần phải ngồi quá lâu có thể ngồi ngắn nếu ngồi quá lâu thì nó sẽ khó khăn so uh, next step is uh, you you should practice usually uh, ah, another thing is uh, uh, may not be good in every session so in one day some session like one or two sessions may not be good may not be so good, only can do someday. Uh, the other one or two or three sessions will be good. Mm. À, có một điều nữa là thường thì các thời thiền nó không đều nhau có thời tốt có thời không tốt thời này tốt thì thời kia không tốt thì đó là một cái lẽ thường Okay, so next step is uh, you should practice normally when you have a good concentration. So you should incline to see the light in the heart area. Not seeing in heart, the light in the heart area. Right. At the part, uh, at the beginning, you should not see very long time, like two or three seconds. See or not see, come back on the nimitta. After something stable, why see again? So in this way, you try. Later, you can be longer a little bit if no pain in the chest. So uh, how long you need to see until you can accept there is a light in the heart area. If so, you are trying to see next next then is you are trying to see nimitta. Nimitta is there. So when you see the uh, sometimes it will appear uh, like a connection uh, here uh, in the heart. Uh, later just get down. The same feeling like here, but just getting down. If so, second then you are seeing an image. So two things. First of all, to see the light in the heart. Second time, to see this image uh, there. So base light, uh, object light, you need to see. Yes. Và khi mà con đã có định tốt rồi cái lúc nào mà con cảm thấy định của con đang rất là tốt thì con hướng tâm xuống cái vùng trái tim và muốn thấy ánh sáng ngài dạy là khi cái định của bạn mà đã ổn định á thì bạn hướng tâm xuống cái vùng trái tim với cái ý muốn tác ý là thấy cái ánh sáng chứ không phải trái thấy trái tim và lúc đầu chỉ hướng ngắn thôi 1 đến 3 giây thôi ừ, khoảng 3 giây thôi xong trở về an trú lại trên cái nimita rồi an trú cho đến lâu hơn à, cho đến khi nào mà cái um, định nó trở lại ổn định hơn thì lại hướng tâm xuống ở vùng cái trái tim và thấy cái ánh sáng nó tiếp ừ, và cứ thấy à, vài lần chưa như vậy cho đến khi mà bạn chấp nhận rằng có cái ánh sáng ở trong cái vùng trái tim này và những cái lần sau bạn cũng thấy như vậy và đến khi bạn chấp nhận rằng nimita nó cũng ở trong đó và nó có hai cái một tức là nó xuất phát từ cái nơi vùng trái tim một cái là cái gốc một cái là ở trên cái mũi của mình cho nên mà bạn thấy và bạn chấp nhận được hai cái hiện tượng đó thì coi như là và cái bước đó là bước tiếp theo ừ. và quan trọng là đừng có ừ, nhìn nhiều quá nếu mà nhìn nhiều quá cái tim nó sẽ đau và tùy vô cái định của mình nếu mà định mình tốt thì mình mình mình mình nhìn xuống còn nếu không thì an trú trên cái nimitta ừ. rồi đó là cái phần trình pháp của bạn chị táo quy trá ha um, còn rất nhiều câu hỏi thì tuần sau thì chúng ta sẽ trình ngài tiếp Kinh tâm Idam mời. Idam Idamme Puyam Nibbanasa Nibbanasa Pachayo Pachayo Hodu Hodu Mama Bonya gam, Mama gam, Bonya Bhagam nam, Sabasatanam mi ba chê mi tê sa bê tê sa bê me samam me samam sa mâm bồ nha ba gam bồ nha ba gam la ban du la ban du sa du sa du sa du thank you bante very much Okay, sadu, sadu. Thank you. Mm. Yeah, thank you, Bante. May mm. Bante will be happy. Mm.